Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine. Errekara initik ez. Kultur alea. Ba gure gako kultura talarekin eh, segituko dugu orain eta gaur musika izango dugu jaunta jabe. Talde baten ezagutzeko tarte hartuko dugu eta talde oi hartzu azken diska izango dugu izpidain zuzen. Jon Berkaut eh, taldea izan baikenuen gonbidatu gombidatu gure kantuzkantu emankizunean, larun batean eh, miarritzen egal aldia izeneko festivalakari dugarren kontzertuaren baitan entzuna izan baik banda ba, John Berkaut eh, taldeko bikide izan genituen gonbidatu, eneko lusar eta ekain perez, eta mendik gutxira, ekainaren amazazpian donostian entzuna izango ditugularik Bitoria Eugenia Antzokian, beraien bigarren diskaren argibideak beraz eh, bilduko ditugu gaur, eta izan dako sorola saldiaren eh, pasarte bat entzungo duzu egin zuzen. Eneko lusar eta ekain perez entzun ditzago. aspalditikan ja batea jotzen genena amatzen, bino John bezala, ba, bueno, oin dela irurte ingenun kaleratu gure lehenengo diska. Mhm. Eta uh -huh. oin irurte eta geho, ba, bigarrena, iritsi da. Bai, eta bueno, bai indugu pixka bat eh, estilo aldaketa moduko bat, ez? Lehenengo diskuan jorratzen genitun gehiago ba, folk e, kutsuko doinuak, eta bueno, doinu lasaiagoak, eta ba, genun gogua pixka bat intentsitate gehiago emateko, ez? Eh, gure kantuei, eta bueno, ba, hola, holako eh, estiluan suertatu dira blumaineko bestiak. Hau da, musika elektronikoarekin e, mm -hmm. gehiago estatuz? Bai, e, rock psikodelikoa, e, bueno, hip hop, e, ritmoak, eta, bueno, saiatu geha, iten disko nahiko eklektikoa, baino, bai, e, intentsitate, ba, puntu bat emanez, bai, e, baterian, bajuan, eta, bueno, e, gitarra akustikoan, e, presentzia ba, gitarra elektrikoak eta sintetizadoriak hartuz. Esan duzu aurretik ere ba, bazen bitzatela, e, eh, musika alorrean e, zuen ba, bideak edo hartzen, zerk elkartu zintuzteten, e, zerk sortu zuen John Berkaut taldea? Ba, sortu zuen, e, lehenengo gure laguntasunak ez, bon, lehenengo lagunak ginen ez, eta gure musikarekiko pasiluak eta maitasunak, ba, bueno, ba, suertatu zuen amasei urte genitu nian gutxi gora bera, maost amasei urtekin, ba, hastia ensaio lokaldetan, eta hola, ba, gitarra jotzen eta kantuak sortzen, eta bilbide luze bat, eta gero, ba, bueno, esan genuen, bueno, guazen diskoa grabatzea, eta John Berkout e, eh, gaur egun ezagutzen dugun bezala, ba, bueno, suertatu zen, ba, 2000 eta sortzi gutxi gora bera, uste dut. 2000 eta amar, 2000 eta sortzen. Hortik, ez dago, klaro, nian <laughs> Bai, azkenian e, eh, neko kesaten duna, ez? Eh, modu oso eh, instintiboan edo naturalan sortu da, edo bueno, e, gure bideo ez musikarekiko e, lotura hoi, ez da inoiz izan gauza bat ba, ba, gure buruei galdetutare ba, kosta egiten da pentsate zeba gaude e, movida hontan sartuta, ez? Ba, azkenian meneko esaten duna, ba, musika gustatzen zaigu, lagun kuadria bat ginen eta bueno, esan genuen, ba, ze, ze ba ez, ez gea elkartuko eta ondo pasatuko, ba, beste mila gauza egiten dien bezala, ba, musika egiten, ez, kasu hontan. Eta zergati jon Berkaut eh, izen hartu du taldeak? Ba, John Berkaut da, bueno, e, eh, itz joku moduko bat iten duguna, e, gu mm. oi hartzu eta oi hartzunen ba, esateko joan beharko dut euskera batuan esango zena esaten dugu Homberkout, ez? Ba, Homberkout eta ba bueno, sortu zen broma moduko batez Homberkouten saio lokalea edo Homberkout ba betire zerbait egiteko nahi horrekin, ez? Dakagun eh, bueno, eh, egin behar horrekin, ez? Eh, sortu genun ba itz joku moduko bat non erakusten dugun gure oihartzuar pertsonalitatea eta aldiberian ba e, gure musika kasu honetan ba, anglosajoiai e, eh, ba, keinu bat eginez, ez? E, Ze esan dugu bezala, ba, naizta oain entzun duguna bestia euskeraz izan izarretatik ona, orokorrian ba, inglesez egiten ditugu abestiak, eta ohiro egiten dugu ba, modu oso naturalian, ze orokorrian entzuten ditugun ekitaldiak edo musika ba, generalian e, eh, inglesez dira ez orduan ba, bueno, esan genuen eh, ba, bai da modu bat izen horekin ba, nola baitu gure taldia definitzeko, definitzeko ez. diska berri hontan e, eh, zenbat pieza horotara amaika, ez? E, sartu dituzu. Mm bai. bai. Mm Eta aurreko diska e, zigilu berezi batekin eh, atera duten i Samuel Records zigiluarekin. Bai da Warner e, disketxeak bat duen zigilu txiki bat e, eta bueno, aukera matze guten baiekin atatzeko eta mhm. ba bueno, ingenun. Eta bigarren hau ere bai? Ez, bigarren hau autoekoiztua da. Autoekoiztua. Bai. bai bai, e, ikusi genuen, ba, bueno, pentsatu genuen azkenean e, abestiak gukina dia, e, grabazioa, bueno, indugo jartzungo meka estudiotan, e, guk e, ordein guk e, gestionatuta, bueno, da. Orduan esan genuen, bueno, ba, ze, ze hobeto, ba, e, autoeko iztutako lan bat ez? Azkenian dena, ba, do it yourself, eh, esaten den horrekin, ez? dena mm. guk e, eginda. egin da. Mhm. Eta eh, hobekio da diote zenako esperientzia izaten da, ze autoekoizpenaren bueno. autoa egiten denean, ez? Eh, ba, esparru ugari ugitzen dituzue. Ba, ba, esan dezagun orain lan guztia guk egiten dugula eta bueno, ba, lankarga asko suposatzen du, baina bueno, aldi berian ebai e, eh, zuk duzu lan azuretzako, ba, bueno, esfortzu gutxi jo suposatzen du ez azkenian zuretzako, eta guretzako kasu honetan, ba, bueno, oain oso pozik gaude, eta, eta bueno, ba, aurra jarretuko dugu, modu honetan. Zuzeneko ugari ere antkine dituzue, zuen e, lehen diskatik ona, e, eh, zenoako plazak ukitzen dituzue diote gipuzko moiten zarete batez ere? E, denetikan, egia zan, aurreko diskoakin onginen, e, bueno, Espainia maian de bai, e, jaialdi batzutan egon ginen, bai Arenal Saun, e, eh, Balentzile, bueno, e, eh, eh, Castellon, Castellon, bai, Castellonen, e, Sonorama, ara, e, Aranda edu ero nintzen dena, bai. e, Bilboko Bimen e, bai handu ginen, eta bai. gehore bai nizan txugu, ba, bueno, kontzertu oso txikiak e, garoan donosti nintzen genuen bai, atzala, bai, batian, e, batian e, joitugu bai Madriden, e, Bartzelonan izan gehauain e, aurkezten lehenengo kontzertua eman genuna e, Apollo aretuan eman genuen e, mm. Bartzelonan, eta bueno, bai, e, denetikan, azkenian suertatzen den tokitan eta gu guztua gaude bai jaialdi handi batian edo, edo areto txiki batian, azkenin kontua da e, musika jotzia eta bueno, jendia kondo pasatzia eta gustora gotia ez, gure musika entzuten eta bueno, disfrutatzen. Mm-hmm lehen diskatikona bidea egin duzu diote ba, kontzertuetara jotzeko ja e, baduzue izen bat e, erresagoa zaizu edo Musika munduan ez dago ezer erresan, normalian izena <laughs> izenan arabera, bueno, bai, gua diet gure bigarren diska da, eta, bueno, ba, baude taldiak e, askoz disko gehiago dauzkatenak, azkenean musika edo arte eta dedikatzen den edo zeinek badaki ba, ze gogorra den, ez? zenbat talento dagoan azkenian leku guztitan, eta bueno, ba, gu hor gabiltza gure ba, pixkanak alanean, eta aurrera jarraitzen, eta bai, azkenian... Eske, bai, baina, bueno, bai, e, bai ingenula e, ibilbide bat, ez, e, lehenengo diskoakin, eta bueno, ba, bigarren honekin, ba, ja hasiera batetik ba, behintzat dakazu jende kopuru bat edo ezagutzen dizuna, edo ez da zerotik anasten, ez, edo, mhm. orduan, ba, Ego adibidez ikiko dugu aukerare bai, gure diskan aurkezpena izango dena iteko donostien, ba Victoria Eugenia moduko e, antzoki batean eta bueno, ba, gure, guretzako izango da ba Kriston esperientzia, ez? E, e ba, txikitatik edo bueno, beti danik musika egiten duantzat, ba holako toki batean jotzia da eh, Lomasa ez, eh, kriston esperientzia, eta bueno, gogo asko ditugu ekainak eh, amazazpilean izango da, eh, donostiako Victorio Eugenian, hasi que mendi konbita botatzen dugu gure bai. Bai, eta gora ziko dugu, eh, itzordua. Oso, no urbildu ala, ba, iz, izango zaretela Vitoria Eugenia jantzokian donostian, mm. em, diska berriaren aurkezten, ez dakit nik ari bat segitu diskak baduen eh, logika bat lehen piezati bukaerara nola landu dituzen, nola bildu dituzen kantu horiek? Bai saiatu gea bilatzen e, ekilibrio moduko bat, ez e, bai izatia, ba pixka bat, e, bai kontinuitate bat izatia eta bai ba intentsitateekin jokatu ez, ba kantu bat pixka bat lasaiago balin badaurrengoan, bai igual puntu bat gorago eraman eta bai saiatzen gea, ba azkenean bolta batzuk ematen dizki gure, ez? E, bai, ez, ez dago sortua diskua hasieratik bukaerara e, pentsatuta ba kantau lehenengoa izango da hau bigarrena, osea ez dago modu hortara ina, baino bai gero ba pizkanaka jotentzeala ba eh, logika moduko bat ematen ez. Baineko luzar eta ekain perezekin segituko dugu solasean, hemen, ba, Jon Berkaute taldearen azken lanaren arira ba, itzegiten ari gara, kantu zonbaitzun zun ere, e, ekain zu, kantaria zara, bai. eta kitarran, ez bai, da? Bai, oida, bai, gitarra eta hau txak. Eta zueneko kitarran eta sintetizadore. Oida, oida. E, letra egilean hor da taldean? Norke hartun zaitu? Ba, gehien bat, e, gartxotek egiten ditu letrak beste eh, zintia jotzen duenak, nik ere bai, ba, e, adibidez, izarretatik ona euskerazkoa nik egina da, baljalare bai, eta gero, ba, ditut, hola, esan dezakegu pintzela da moduko batzuk, ez, e, badauda besti batzuk, ba, eina daudela gartxot eta nire artean hola erdibana esan dezakegu, eta gero, ba, abestian euneko, esan dezakegu iruro gehia, iruro eta edo gartxotek, egin da, mhm. letra. Eta musika aldetik nola ari zaite elkarlanean? Bai, musika normalian ekainak eh, sortzen txu ideia nagusiak, mm-hmm. etxean ba ordenadorian bidez edo horrela, eta gero, bueno, ba, ja, behin ideia nagusia inadonian, ba, ja lokalea pasatzen da, bakoitzak hartzen du bere zatila, eta lantzen juten gara, ba, bueno, ba, gauzak eitu behar baldin badia, edo bai, modifikatu. Timbera ezberdinak, teksturak, eta ja, azken puntua, emanez. Eh, Gehorren diguzu, eh? lehen diskatikona aldaketa nabarmena eman duzuela, e, musika aldetik, e, zuen ere aurkitu duzu edo esperimentazio hortan segitzea duzu gustuko hori bai, Nik uste dela esperimentazio konstante bat e, gure bizitza Ez. Bai, eski azkenian, e, base bezala hartu behar dugu gu, musika maite dugula, ez ordu musika mota pila bat haitzen dugu. Ez gea, hola, ba, e, eh, bakarrikan ez heavy metal entzungo dut edo eta beste guztiak akaba da. Beti da nikan izan dugu ba, bueno, e, musikarekiko pasillo hori eta horrek bai bultzatzen gaitua esperimentaziora eta beti ba, bueno, gauza berriak bilatzea. Bai, bestela aspertu ingo ez. Zazkenian e, eh, ba, gehien bat iten dugu divertitzen gialako musika ez, gustatzen zaigulako gure pasilloa da eta eta gustatzen zaigu ba, beti zerbait berrian e, bilaketa hortan egotia ez momentu hori da gehien gozatzen duguna bai soinu berriak, e, estilo berriak eta bueno, beti bilatzia ba, zure limitiak ez e, mhm. beti aratago jotia eta bueno nordaki urrengo diskoan Ze egin dezak ez, askotan esaten dugu gure hartian erdi brometan edo, bueno, zein edak iserio izango den egunen batean, ba, igual urrengo diskoa hip-hopeko diskoa izango dela ez euskalo. Ba, bueno, ez oingoz, eh, hau dugu esan dezakegu ba, eh, rock psicodeliko synth pop eh, eta bueno, ba, beste estilo asko eh, mm -hmm. nasketa bat Eta bilaketa hortan, beti ere bilaketa hortara iristeko edo e, denbora guztia zaudete etengabe ikusten ezer egiten den ere kanpoan horri kasu ematen diozu? Beti figatzen zea azkenian e, ez bazea bizi kapsula batian e, entzerratua ez beti influentziatuko dizute edo beti sartuko dizute ba, e, doinu ezberdinak eta beti fijatuko zea ba bitu gitarra soinu hoi bitu e, ahotsoi edo e, beti dakazu influentzian bat, ez? Baino gero zu saiatzen zea ba e, zure gaitasunakin eta zuk dakoazun ba disponibilitateekin eta ba iten alduzuna eta nahi duzunan arteko ba e, nasketa, bat, ez? Bai. Mhm. Eta ingelesez eh, eroso zaudete? Ingelesez kantatzen, ingelesez... Bai, azkenian, abere da, egia da, gu betona espresatzen gean hizkuntza euskera da, e, eh, oi, <laughs> inongo dudik gabe ez, baino, bai gustatzen zaigu inglesa, bai fonetikoki eh, nola sonatzen duen, eta, bueno, ba, esan dugu bezala leno ez, azkenian gaude oituratuak, entzutia, e, musika gehiena inglesez abestutako abestitan, eta gu komodo, komodo sentitzen gea, ba, en, eus, eh, inglesez e, abesten naiz eta daukan ba bere zailtasuna hoe ez kantakiteko o letrak idazteko garaian ba beti vuelta gehi eman berriozu bai e, eh, samoldia ondo dagon e, pronunciazioa eta bueno daude faktore batzuk pixka bat geratzen dila gure gure etikan ba ez horren kontrolatuak edo horren gertu ez bai bueno e, ikuste ona dela eta <laughs> hoi uste dugu beintzat bai, bai, eta bueno bai oraingo dos behintzat, Horrela. Baina, bueno, esaten duguna, ez euskeraz badugu abesti bat, eta aurrera behirare eh, pentsatzen dugu euskeraz zitia betire eh, inongo presio moduko bat gabe, ez? Eh, gu argi daukagu euskalduna gehala, eta, eta bueno, ba, suertatzen bada, ba, izarretatik ona bezala aterazen euskeraz abesti bat, eta ez genuen esan, ba, hau ez da izango euskeraz edo beste hau euskeraz izango da, ba, hola aterazen, eta puntu, eta, bueno, uh mhm. -huh. dia, seguro. Bai ba zuen diska entzuten segituko dugu eta azken pieza bat entzungo dugu. Ez da genik e... Eh, entzungo dugu. Zuek, e... dugu, bale. Ba... Bai, e... Del Can o zein nahi zu? Ba, del Can bai, bai, bai, adibidez. Bai, bai, bai, bai. Ba, del Can For ba, mi esker. Zuei. Zuei. Baion berkaute taldearen ezagutza egiteko tarte hartu dugu gaur, eta jon berkaute taldearen inguruko argibide gehiago nahi baditu zue, jakizue webune bat ere badutela, eubebikoitzeru eh? aldiz, puntu, jonberkaut.com hain zuzen. Eta augusti da, bagu kortan utziko dugu gaurkoan gure kultura tala. Nire aldetik besterik ezentzule, zule, biar arte izan ongi, aioa. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duen. Kiberetik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez noa bide hortatik jasine. Errekara initik ez.